хтось до мене приходитиме? Ні. Не приходитиме ніхто й ніколи. Надто ти помітна постать. Отак з тобою у скверику сидіти, і то вже небезпечно. Може, тільки в разі крайньої потреби, але навряд. Мій пароль праведник. Не забудеш? Мадонна і праведник. Чого це вас на церковне повело? І в цьому є свій сенс пароль одного ряду. Зв'язок будемо здійснювати через тайники. Система надійна, можна сказати, тисячоліттями, ще з часів Древнього Риму перевірена. Які ж це будуть тайники? Бачиш, он де на будинку. Ріг цієї вулички і базару висить поштова скринька. В ній звичайна щілина, щоб кидати листи, а за нею між цеглою будинку і задньою стінкою ще одна щілинка, і вкинути туди листа можна просто на очах усіх людей. Ніхто в тому нічого підозрілого не побачить. Враження таке, ніби до нашої зустрічі, ви підготувалися. Воно так і є. Хлопці, мою зустріч з тобою вже місяців зо два розробляють. Розумієш, яка це наукова робота, розвідка? Мені вона уявлялася інакше. Ну так, звичайно, романтика, втеча на автомашинах і щасливий кінець, як у кіно, з поцілунком крупним планом. Вам не треба з мене знущатися. Знаю. Сердитий я на себе. Не слід тебе тут залишати, бо можеш загинути, а переконати тебе не можу. От того й сердитий. Ну, гаразд. Будемо Бога молити, щоб усе було добре. Щось ви надто часто Бога згадуєте, і позивні такі дали. А це не біда. У мене є свій розвідницький Бог, зветься Холодна голова, гаряче серце і чисті руки. Мене цей Бог ще не зраджував. Запам'ятала поштову скриньку? Запам'ятала. Піди глянь на неї і повертайся сюди. Може, якісь запитання виникнуть? Я тут почекаю. Іди, іди. Галина слухняно встала, пройшла сотню кроків через скверик, спинилася біля скриньки, глянула. Справді, за задньою стінкою ледве помітна щілина. Так само неспішно повернулася до лави. Матузов сидів на своєму місці нерухомо, і ніщо не змінилося в скверику. Тільки на вулиці за кущами спинилася невеличка німецька військова сіра машина. Шофер, молодий хлопець у новесенькій формі, байдуже поглядав то на Матузова, то на скверик, то на вулицю, то на кулемет, змонтований на круглій турелі. Галина стривожилась, але капітан залишався цілком спокійний, і цей спокій мимоволі передався і їй. Приємно було дивитися як поводиться капітан у такій украй небезпечній ситуації, просто під дулом німецького кулемета. Я спостерігав за тобою, сказав Матузов. Знай, тобі до тайника підходити не можна. Надто ти гарна. Всі перехожі на тебе озиралися. Я можу себе спотворити. Галина не вагалася й миті. Ні, цього робити не треба. Може, вона тобі ще придасться, твоя врода? Значить, один тайник ти знаєш. Хай листи вкидають Іван або тітка. Тобі до нього підходити заборонено. Все зрозуміло. Мені до тайника підходити заборонено. Другий тайник буде у зруйнованому будинку ваших сусідів на Харківській 9. Там стоять обгорілі кам'яні стіни і піч. Правильно, так от, у цій печі збоку Є маленька духовка. Задню цеглину з неї можна вийняти просто рукою. За цеглиною тайник. Туди можна не тільки листа, а й щось більше покласти. Приміром, толову шашку, сказала Галина. Толову шашку. Або ще якусь потрібнішу річ. Не будемо наперед загадувати. Є запитання? Ні. Запитань немає дивлячись на капітана своїми чорними, ніби з прозорого агата очима, відповіла жінка. От тільки складається враження, ніби ви про наше життя і про організацію групи все знаєте. Я вас бачу вперше з початку війни. Невже хтось із наших, тітка чи Іван, з вами зв'язані? Ні, усміхнувся Матузов. Придивляються до тебе хлопці давно, а про групу я почув вперше по самій суті своїй не могла ти залишатися бездіяльною. І про те, що до Москви летіти не захочеш, теж думалося, і про необхідність зв'язку з тобою, щоб у разі небезпеки не те, що допомогти. Це може виявитися навіть неможливим, а хоч би попередити. Ще раз повторюю, страшенно не подобається мені оця самодіяльність але тут уже нічого не вдієш. Почуття твої я розумію і глибоко поважаю. Ну що ж, операція по підриву готелю.